23 sata. Sova Info. Održala se tribina kako birati rektora, potrebe i mogućnosti revizije izbora, na koji su stručnjaci iz područja prava i obrazovanja iznijeli problematiku izbora rektora koja se tiče studenata u kontekstu glasovanja studentskih predstavnika, o čemu govori profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Dario Čepo. I ono što se još čini problematičnim je da u načelu studentske predstavnike u Senatu ne biraju sami studenti, nego biraju studentski predstavnici koje su studenti izabrali. Dakle, otišli smo dva koraka dalje od, od izravnog demokratskog legitimiteta koji bi ti studentski predstavnici imali. I onda nas ne bi trebalo čuditi, mislim trebalo bi nas ako smo imali moralne, jel? imamo imalo nekakvih etičkih zasada, ali nas ne bi trebalo čuditi da netko ko je digao ruku za rektora, uskoro dobije nakon što diplomira dobije poziciju u rektoratu ili mu daju uh, eh, eh, asistentsko mjesto na nekom prijateljskom fakultetu i tome slično. Sutra će se u zgradi sveučilišnih odjela na kampusu Sveučilišta u Rijeci u okviru programskog pravca 27 susjedstava Susjedstvo kampus projekta Rijeka EPK 2020 održati prva serija pametnih STEM radionica kroz koje će se djeca predškolskog i školskog uzrastva te šira javnost upoznati s osnovama rada na STEM i robotima te osnovama 3D tiska i skeniranja. Rektor Zagrebačkog sveučilišta Damir Boras dao je prijedlog davanja počasnog zvanja profesor emeritus ocu premijera Plenkovića Mariju Plenkoviću. Kao, obrazloženje ističe kako je obnašao brojne sveučilišne programske rukovodeće znanstvene nastavne i uredničke funkcije na sveučilištu u Zagrebu kao i na drugim domaćim i inozemnim sveučilištima. Mario Plenković umirovljen je 2013. godine, a živi u Sloveniji gdje je nakon umirovljenja predaje komunikologiju. vrijeme sutra pretežno sunčano uz malo do umjerenu oblaku, a podne je ponegdje uz povećanje na oblake moguća kratkotrana kiša ili pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru i Lici. Puhaće slabo do umjereno jugo. Ujutro od 17 do 22, a najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stupnjeva Celzijusa. Sobu info uredila Ivana Brljak, čitali Antonio Piljan i Ivana Brljak.